บุ๊กทูสิบสองดวานาอิสิตดวานาอิสิตเครื่องดื่มนาปิตกินาปิตกิผมดื่มชาครับอัสเปียชัยอัสเปียชัย ผมดื่มกาแฟครับ a s p i я к a f e a s p i я к a f e ผมดื่มน้ำแร่ครับ a s p i я mineral н a в о д a Аз пия минерална вода คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Пиеш ли чай с лимон? Пиеш ли чай с лимон? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Пиеш ли кафе с з а х а ร Пиеш ли кафе с захар? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับีวอดาส в สเลตพีเอชลีวอดาส а สเลตมีงานเลี้ยงที่นี่ิมาปาร์ตีทุกอิมาปาร์ตี คนกำลังดื่มแชมเปญคอร์ตเปียตแชมปานสโกคอร์ตเปียตแชมปานสโก คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์คอร์ตเปียตวินโนอิบีระคอร์ตเปียตวินโนอิบีระ คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับพี่เอลียวกอฮอล์ พีชลีโอคโคุณดื่มวิสกี้ไหมครับพีชลีวิสกี้พีชลีวิสกี้คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับพีชลีโควาสรอมพีชลีโควาสุสรอมผมไม่ชอบแชมเปญ As neobičam šampansko. Аз не обичам шампанско. ผมไม่ชอบไวน์ Аз не обичам вино. Аз не обичам вино. ผมไม่ชอบเบียร์ Аз не обичам бира. Аз не обичам бира. เด็กอ่อนชอบดื่มนม Бебето обича мляко. Бебето обича мляко. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Детето обича какао и ябълков сок. Детето обича какао и ябълков сок. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут.